Tá mé ag féachaint anois ar dearadh, dearadh a chumas cúpla bliain ó shin agus is iontach é mar léirithe ansin Éire, Banba agus Fódhla agus tá saghas fáinne fál dochloíte agus naoi dtonnta. Nuair a bhíos óg bhí m'athair ag caint liom faoi na naoi tonnta agus nuair a bhíonn daoine ag smaoineamh faoi sin. Naoi tonnta farraige. Bhuel, tá siad, tonnta farraige. Farraige, caint chiúin, caint chiúin. Mar, uaireanta, ní bhíonn, ahem, focal dúchasach againn i gcomhair coincheapanna iasachta. comhfheasa, an focal a fhaigheann tú san foclóir ach uaireanta tá sé, níl sé, níl sé ceart, tá sé gráin, níl sé mín, níl sé aoibhinn agus cuireann sin brú ar. cúigí, amach, amach, agus is féidir linn dul isteach ann ansin ach táimid ag teacht amach anois. Scaoil, scaoil amach, scaoil amach, scaoil amach, scol amach, scol amach, scol amach. Agus bhíos ag caint leis an Príomhoide, bhuel, ní raibh mé, bhuel, is ea, actually, bhíos, bhíos ag caint leis an Príomhoide Máire Ní Roibeárd, thuas i mBéal an Átha, mar tá ise an tríú, an col, col ceathrar, col ochtar, col seisear déag do mo bhean Pádraigín, agus eh, Chuir mé dán chuici, Síocháin Dhóchasach, agus bhuail mé léi thuas. B'fhéidir go raibh sé 1996, b'fhéidir go raibh sé 1996, mar is ag an t-am san a bhí cruinniú mór i. Cill Ala agus bhí ailtireacht, ailtire, ailtirí b'fhéidir, an síocháin polaitíochta ag an an rud sin agus chuir mé ceist ar na daoine faoi, consciousness. Agus ansin, is é an rud a dúirt fear, Gearóid Mac Adaimh, liom, Ó, chonaic mé an fear sin i Nua-Eabhrac. B'fhéidir, b'fhéidir, b'fhéidir, b'fhéidir, an raibh mé ann? Bhuel, b'fhéidir, bhí cinn de mo, mo thaoiseach ann, Tomás, Tomás Ó Maoláin, bhí eisean ann. Fear an-láidir Tomás agus is cuimhin liom eh, oh, 1994, Bhíomar thíos i gCorcaigh an mar bhí mise ag seasamh mar iarrthóir um san Chomhdháil. Bhí eh, leas-toghchán ann ag an bhliain sin agus eh, bhí Tomás agus mé féin agus Seán agus an fear leis an gruaig rua atá imithe anois, fear an-mhaith é. An-mhaith. Fear iontach é. Eh, agus dúirt Tomás liom, Ó, beidh mé ag caint, beidh mé ag caint, eh, b'fhéidir go raibh sé ag cogar liom. Níor níor chonaic mé é ó 1996 tar éis mise bheith ag caint le go i gceartlár chruinniú an domhain agus bhíomar ag socrú cruinneas domhanda ag an am san ag baint úsáid as ríomhaireacht agus rudaí mar sin agus is cuimhin liom an rud céanna a mhothaíos ag an lá san. Nuair a bhíos ag caint le m'athair is sin. Dúirt Seán Ó Catháin go raibh sé beagáinín casta. Ach sin mise, tá mé corr casta, corr casa, corr cosa, corr cir sa, corr cíoc, corr casa, corr casa. Agus freisin, ehm, bhí mé amach an doras le Nollaig, bhíomar san, san campa, an campa mór. agus bhí Nollaig is mé féin le chéile agus Nollaig, Nollaig, Nollaig, Nollaig, Nollaig as Droichead Átha nó Dún Dealgan agus bhí eisean agus Seán ní hé Seán An fear as lár an tír. An fear iontach. Fear ana fear ana fear. Agus nuair a chuaigh an fear leis an gruaig, an gruaig rua uainn. bhí mé ag déanamh rud faoin drochdhomhain, an drochdhomhain, an genetic engineering thuas i mBaile Átha Cliath agus chuaigh an fear leis an gruaig rua uainn an lá sin agus bhí an fear as Uíbh Fhailí an-tsásta faoi. Symmetry breaking. Not a Not a being dinner. And not a being fui, fui burra. Fui burra. Chinei. Chinei. The uncertainty principle. The uncertainty principle occurs at the very beginning of the back Bhagavad Gita. Kurukshetra, Dhammakshetra. Deshal, right and left moving. Right and left moving. that appears in some of the work that I did. Craig, Craig, and Crealata, Cur, and Craig. Craig is even, Cur is odd, it can be odd. corrfhocal, every odd word, réidh, then, something is evil, dhá réidh, it's two sixes, and bhíos ag caint le fear, ó, cúpla lá ó shin, ehm, thuas i leabharlann i mBaile Liam i gCorcaigh, Donncha an ainm a bhí air, agus bhí. Nollaig ann, bhí Nollaig ann freisin, Nollaig eile, agus bhí sé ag caint faoi ehm, Byzantine Mathematics, mar is é sin an chaoi a bhí saghas, cad é, ehm, córas uimhríocht s'acu a bhí bunaithe ar. sé rudaí, ní hiad méaranna, agus dúirt sé gurbh iad na baile ceantair a bhí acu, bhí siad leagtha amach sé agus sé agus is é sin an chaoi a bhfuil dosaen, dháréag agus chuile rud mar sin. quantum duality. Tá sé istigh i teanga na Gaeilge nuair atá dearcadh an dó agat agus is é an dearcadh dar liom féin agus is é mise atá an fear a bhíos ag obair ar seo. Is cuimhin liom. bhíos thuas. Cathain a bhí sin? Naoi bliana ó shin, b'fhéidir. Bhíos thuas i mBaile Átha Cliath i dteach Seána Vaughan agus dob é sin an oíche, ní hé an oíche chéanna ach eh, osclaíodh Ollscoil Oscailte Maharishi ar an idirlíon agus bhí na chuile duine ann ag an t-am sin ach bhí, bhí Seán agus bhí fear eile, ní cuimhin liom a ainm, níl fhios agam an raibh a ainm aige, an raibh a ainm agam riamh. An fear a chuir sé ceist chugam? Bhíos ag déanamh learáid, léiriú, faoin léaráid a cruthaíos ar Craolta agus chuir sé ceist chugam. an bhfuil sin fíor? you know cé hé tusa chun sin a dhéanamh? cé hé tusa? Dúirt mise, bhuel, is mise an tOllamh Cairéalach. Nuair a chruthaíonn tú rud, ach, agus uaireanta thíos ansan bíonn, bhíos ag caint le, le, le cailín iontach um cúpla lá ó shin, eh, bhíomar isteach in acadamh, Agus bhíomar amach ar cúl an tí, ar cúl an tí tá Tír na nÓg, Tír álainn trína chéile. Agus bhíomar ag caint agus ag caitheamh toitíní nó mar sin. Agus bhíomar ag caint faoi dánta, dánta Hopkins, Gerard Manley Hopkins, The Windhover and Felix Randall. And I always loved that poem, those poems, and there's one of them, Ah, uh, roll, rock, something or other, rolling round. I had a discussion last year with someone on the internet about Hopkins's poetry and about the way that he used words. And um, I remember you know, the last thing that my father ever wrote I spent 11 weeks in the AA Centre, 12A Patrick Street in Cork. And lovely people, lovely people, but they need they need my knowledge. They need the knowledge of they need Vedic knowledge, and they need Gaelic knowledge and also they need mathematics because uh, what happens is that there a lot of times the brisha, the, the, the break in the flow of knowledge from the parent to the child breaks compassion, toisha. Toisha, a dúirt an bhean a bhí mar chéad teagascóir, teagascóir dom mhac Eoin. An-mhaith, an-mhaith, an-mhaith. Bean iontach í as an Ghaillimh agus tá sí ina cónaí i mBaile an Easpaig. Iontach. Príomhoide scoil mo bhean chéile, Naomh Breandán. Bhíos ag caint le Cormac inniu agus bhí sé go han-mhaith le Sorcha. Aithris a dhéanamh ar The Windhover. SMA Church next Sunday. Mar chonaic mé í inniu agus tá mórán struis uirthi mar tá sí ar an taisteal ar fad mar is cuimhin liom cúig bliain déag, nó bhí mise aon seachtain déag, seachtó seacht lá, nó is banlaoch, eh, banlaochra í, Sorcha, Sorcha geal, is iontach an bean í. Agus is é an rud a mhúin Sorcha domsa ná conas éist leis na mná. Ní bhíonn sin ró éasca do na fir atá gnóthach. Ní bhíonn sé ró éasca. You know, nuair atá tú san oifig, tá tú i ciúnas amháin nuair atá tú san san teallach tá tú i ciúnas eile agus caithfidh tú dul isteach ann dul isteach ann le comhrá b'fhéidir agus gan an an an an gnóthach a thabhairt abhaile leat agus a bheith caint an you know meon an an bhean chéile a bheith san scoil agus meon an fear a bheith san oifig agus nuair a téann siad abhaile my first um, Irish course when I was standing for election in 1998. And um, there was a tape by the man, um, oh, whatever his name, uh, he, he wrote on Tina Hitler. And uh, he was a creamery driver. I met him actually down in Dingle Two on two occasions when I had a bit of a bit of a wild session and you know uaireanta caithfidh tú bheith cúram gan áit mar sin especially when when nuair atá fuinneamh fuinneamh fonn neamh fonn neamh fonn is the sound of heaven and that's the energy sometimes we feel in our heart it's the sound of heaven. in the song of heaven. We're sort of dying to get it out or we're dying to say it. And I'll recite this poem and then I'm going to finish. Because the poem that I recited that night is dúchas. Is ait an áit saorg an dúchas áit ann ar Dé tuairim domham sa gcreireann a tuairim duitse. Cad faoin saol? Cad faoin mbeatha? Cad faoi saíocht ár sinsear? An bhfuil éinne ann? Níl, de réir tuairim reatha. Ach ní aontaím leis sin. Is dúchas fód feasa. And I suppose I was inspired to write that poem because of Article One of the Irish Constitution.